بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد خب درس 17 رو شروع میکنیم از این کتاب مبارک کتاب منهج السالکین کتاب فقهی در کتاب صلات هستیم در باب باب صلات تطوعی نمازهای نفلی در باب نمازهای نفلی هستیم و مؤلف میگوید باب صلات تطوعی باب در باب سباب در مسئله نمازهای نفلی تطوع یعنی نفل یعنی نفلها نفلها نمازهایی هستند که واجب نیست نفل یا سنت چی میگوین و فایده نفل و یا اینکه نفل خواندن همین است که انسان سبب می شود که الله او را دوست بداره نفل ها دو فایده دارن یا اینکه فایده بسیار دارن خلاصش دو تا هست نفل ها نفل ها یعنی چیزهایی که مستحب سنت هستند از الله سبحانه و تعالی از فضل و رحمت خیش برای هر یک عبادت از جنسی از خود همون عبادت نفل های الله مشروع کرده است تا اینکه مردم به الله نزدیکی جویند مثال نمازها نمازهای فرضی هست پنج وقت و با همراهش نمازهای نفلی هم هست نمازهای فرضی پنج وقته با خود نفل ها داره مثلا با اون دو, رکعت فرض است و دو تا دیگه دو رکعت دیگه سنت و همچنین شام و خفتن و پیشین همین خیلی و همچنین در حج در نمازهای در حج هم میخه حج فرضی هست که در عمر یک بار حج کردن باز حج های نفلی هست مثلا حتی عمره را میگن سنت است به قول جمهور علم ها و همچنین در زکات هم همین زکات های فرضی هست واجبه و همچنین زکات های نفلی و مستحبی و روزه هم میخه ماه های رمضان روزه داشتن واجب است فرض است و روزه های دوشنبه و پنجشنبه و شش روز شوال و روز عرفه و روز مثلا ماه محشر روز عاشورا و اینها های نفلی هست و حتی جهاد هم جهاد فرضی هست و جهاد نفلی هست الله سبحانه و تعالی برای هر یک عبادت از خود همون عبادت از نوع همون عبادت نفل های قرار دادگی هست تا اینکه مردم به الله سبحانه و تعالی نزدیکی جویند و نزدیک شوند محبوب شوند چون که حدیث صحیح هست پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن در حدیث قدسی که الله میگه در باب و ما تقرب الی عبدی بشیء نزدیک نمیشه بنده به سوی من به چیزی که محبوبتر باشه به سوی من از اون چیزی که براش فرض کردم یعنی انسان با اجرا کردن فرض ها خیلی به الله نزدیک میشوه و الله در دوامش الله میگه و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه همیشه بنده من به سوی من نزدیکی میجویه به من حتی اینکه او را دوست میدارم اینو به خاطر همین نفل ها زیادتی نفل ها خواندن یا سنت ها را خواندن این بسیار در حقیقت خیلی کار خوب است ترک کردن سنت ها معنوش محروم شدن است انسان نباید سنت ها را ترک کنه باز میگویم در مسئله سنت ها سنت مثلا نماز دور که سنت بامداد یا پیشین یا عصر یا تحیه مسجد یا اینها البته اینها را باید انسان کوشش کنه بخونه چرا زیرا اینا سنت های معنیش نیست که مکروه باشه که ترکش کنی ها نسبت سنت خیلی بی‌پروایی دارن کاش غلط است خطا است بیشک خطا است محروم الله اقل گناهگار نیستن شک لیکن محروم هستن زیرا انسان میتونه به نفل ها به الله نزدیک شود الله سبحانه و تعالی در حدیث قدسی میگوید که بنده من همیشه به من همیشه و همه وقت نزدیکی میجویه نزدیک میشه به من به چی به نفل ها حتی احبه حتی اینکه او را دوست میدارم معلوم میشه که یکی از ولایت و دوستی الله را به دست آوردن به چی به نفل ها و سنت های زیاد خواندن است یکم فایدهش همین فایده دیومش چی اگر الله سبحانه تعالی مشروع کرده است نفل های را از دین همان هر عبادت تا اینکه اگر رفت روز قیامت حساب و کتاب شد اگر کمبودی در بنده دیده شد از در فرضش مثلا از مستحب و سنت ها نفل ها کامل کرده میشه چون که حدیث صحیح هست پیامبر صلی الله علیه و گفتن اولین حسابی که بنده روز قیامت میشه از نماز است اولین سوال ای نماز میبینن که نماز چه حال داره اگر رفت و کامل کرده باشه نماز خوب خوانده باشه خوب و اگر رفت و کامل نکرده باشه نقص و کمبودی داشته باشه در نمازهای فرضی گفته میشه شود که نفل هاش ببینه نفل هاش اگر رفت و نفل داشته باشه به همین فرضش کافی که با فرضش کامل کرده میشه پره کرده میشه و پیغمبر گفتن ثم يفعلوا بسائر الاعمال المفروضه مثل ذلك بعد دیگر نماز فرض ها هم میخید زکات هم میخه زکات چه میبینن که اگر رفتگان کمبودی داشته باشه در زکات واجب است مثل در زکات مال و در زکات چارواهاش و در زکات های مثلا واجبه یا اینکه در حجش یا در ماه رمضانش ماه رمضان در روزه ماه رمضان کمبودی داشته باشه با روزه های دوشنبه و پنجشنبه و مثلا شش روز شوال و به اینها ثواب و اجرش کامل کرده می شود او کمبودی مثلا چی اصلاح کرده می شود بر خاطر همین نفل ها یا سنت ها یا تطوع ها در هر عبادتی باشه نباشه دو فایده داره یکی سبب نزدیک شدن و قریب شدن به الله سبحانه تعالی هست دوم دوم کمبودی و نقص اگر رفت و نقص و کمبودی باشه خلل باشه در فرض ها به نفل ها چی کامل کرده می شود خب مؤلف میگه یکم صلات الکسوفی یک از نمازها نماز کسوفش میگن نماز کسوف همون نمازی هست تعریف شمین که نماز کسوف یعنی از بین رفتن روشنایی آفتاب یا محتاب خب بالکل از بین میره <clears throat> محتاج گیری محتاب گیری آفتاب گیریش میگه یا اینکه جزئی بعضش از بین بره در همین حالات سنت است به قول جمهور علم ها خواندن این نماز صلات صلات الکسوفش میگن نماز کسوف بعضی ها میگن کسوف اصل کسوف در لغت به معنی تغییر یافتن میگن تغییر یافتنی مثلا آفتاب یا ماهتاب بعضی ها میگن اگر افتو آفتاب نابود کرده شود نوری او روشنایی او ایرا کسوف میگن اگر افتو ماهتاب نور و روشنایش از بین برده شد ایرا خسوف میگن خسوف با خا حرف خا قطعی خسوف لیکن راجح همین است که کسوف در هر چی استفاده میشود خا آفتاب باشه خا محتاب باشه خب این هم <clears throat> میگوید و اکدوها مؤکدترین نفل ها نمازهای نفلی را مؤکدترینش معلوم شد که سنت مؤکده هست نزد جمهور عالم ها ده سنت مؤکده است در حاشیه گفته است که شیخ در کتاب مختارات الجلیه میگد بعضی علم ها میگن واجب نماز کسوف نماز کسوف یعنی وقتی که آفتاب گرفته شد آفتاب یا ماهتاب گرفته شد واجب است که نماز خانه مردم نماز خانه مردم و این قول قول واجب بودن علامه ابن القیم راجح دانستن زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشان در وقت آفتاب گرفتن آفتاب محتاب گرفتن نماز بخوندن و امر به نماز خونی کردن علامه ابن القیم گفت واجب است و همچنین ابن عثیمین رحمت الله علیه و همچنین شیخ البانی و همچنین یک روایت قول در مذهب امام احمد ابو حنیفه رحمت الله علیه همین است از خود ابو حنیفه حکایت شده است که گفت نماز ویتر چی نماز نماز کسوف واجب است و همچنین شیخ البانی فقط علامه ابن عثیمین میگه واجب کفایی هست یعنی بعضی ها اگر رفت خوان از گردن دیگرها ساقط میشود خب نماز کسوف چی نوع نماز است نماز کسوف یعنی به سبب گرفتن نور آفتاب کلی همش یا بعضش یا نوری محتاب بعضش یا همش و میگه اکدها نماز نمازهای نفلی این نماز چه است صلات الکسوفی نماز است که در وقتی گرفتن آفتاب یا محتاب خوانده میشود لان نبی صلی الله علیه و سلم فعلها و امر بها زیرا پیامبر صلی الله علیه سلام پیغمبر صلی الله علیه سلام خود خواندن و امر کردن به خواندن همین این میگه نماز کوسوف این تا خوانده میشود با جماعت هم خوانده میشه در سفر هم انسان میخونه، در حضار هم در خانه هم میخونه، هر کجای ده در هر جا میشه نماز کوسوف، این نه از آن داره نه فقط الصلاة الجامعة گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن الصلاة الجامعة یعنی نماز نماز از جمع شوین و مردون جمع شدن و پیامبر صلی الله علیه و سلم خواندن خب اکنون چگونه خوانده می شود مؤلف میگه و تصلى على صفه حدیث عائشه رضی الله عنها بن نماز کسوف به همون صفتی که در حدیث عائشه رضی الله عنها آمده است همون نو خوانده می شود صفتی که در حدیث عایشه رضی الله عنها آمدگی هست همین است که وقتی که حضرت عایشه میگن وقتی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلام آفتاب نورش گرفته شد و مردم رو پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن الصلاه جامعه و مردم همه جمع شدن و پیامبر صلی الله علیه و سلام دو رکعت نماز خواندن این هایی که از دیگر نمازها فرق میکنه این دو رکعت نماز است فقط در یک رکعت هر یک رکعتی دو رکوعی هست دو رکوع داره مثلا در دو رکعت چهار رکوع و چهار سجده برای خاطر این نماز از یک شکل عجیب است از دیگر نماز فرق داره که حدیث بخاری مسلم دو آمده که صحیح است خب کیفیت نماز اگر مختصر گویم کیفیت طریقه نماز همین است دو رکعت است حکمش قول جمهور علما ده سنت مؤکده است از کی سر میشه وقتش از وقتی همون محتاب یا آفتاب گرفتن موه نوری آفتاب گرفته شد برده شد یا نوری محتاب از اون وقت اول شروع می شود وقتی که است از اول محتاب نور آفتاب یا محتاب گرفته شود یعنی از اول آفتابگیری یا محتابگیری تا که تا برگشتن شد تا صحیح شدن شد تا نورش دوباره به جوش آمدن شد خب وقتش همین است اگه کیفیت چگونه هست دو رکعت نماز است در اولی در رکعت یکم سوره الحمه میخونه امام یا کتاق خان میشه تا با جماعت میشه تق خان میشه بلند خوانده میشه خواه در روز باشه خواه در شب یعنی امام یا که تقه خان در کرد نیت میکنه نفل بعد الله اکبر میگه سبحانك اللهم میخونه اعوذ بالله بسم الله میگه الحمه بلند میخونه و خواه در روز باشه لیک خواه در شب الحمه سوره فاتحه را بلند خونده بعد یک سوره دراز را میخونه سو خواه بقره هست خواه سوره نیسا هست بعد از اون رکوع میکنه رکوع درازه الله اکبر رکوع میکنه دراز لیکن ذكرى رکوع میگاد بعد از اون میبردار سر را سمع الله و حمیده گفت ربنا ولك الحمد سجده نمیکنه بلکه با اعوذ بالله میگه بسم الله میگه الحمد میخونه و یک سوره دراز میخونه میگه یکم گیده کمتر مگر اگر در یکم یک پاره خوانده باشه ده دیم مثلا 8 ورق یا نیم پاره بعد از اون رکوع میکنه سرش میبرداره سمع الله لمن حمده ده ديم ديم ركوع ده ده ولا همه ايه دو ركوع ده ده ركعت دو ركوع است با دو سجده همه خیلی دو سجده دراز میکنه دیم رکعت هم مثل همین یکم رکعت میخونه با دو رکوع و دو سجده میشه چهار رکوع چهار سجده اوز بلان قد خانه بلان قد شیخ میگه ان النبي صلی الله علیه وسلم جهر فی صلاه الكسوف فی قراءته پیامبر صلی الله علیه وسلم در نماز کسوف بلند خواندن قرائت بلند کردن در روزم در شبم فرق نداره فصلى اربع ركعات اربع رکوعات فی رکعتین پیامبر صلی الله علیه و با چهار رکوع خوندن همین نماز خیلی نماز همین در وقت آفتاب یا ماهتاب گرفتن همین نمازی که دو رکوع داره دیگه من نماز یا رکوعی داره فصلى حدیث بخاری صحیح هست بخاری مسلم هر چی روایت میکنه پس پیامبر صلی الله علیه و سلام 4 رکوع قتی دو رکعت با رکوع خوندن یعنی در هر یک رکعت دو رکوعی الله اکبر میگفتن رکوع میکردن سبحان رب العظیم دعاها را میگفتن سمع الله و حمده ربنا ولك الحمد پیش یک سجده برا یا برگه با بازم سوره دراز بکنه بر رکوع میکنه بعد خیسته بعد سجده میکنه و اربع میگد پیامبر صلی الله علیه وسلم این نماز را نماز کسوف و خسوف را چهار رکوع در دو رکعت و اربع سه چهار سجده خواندن چار سجده متفقن علیه یعنی حدیثی رکوع میکند و سر را میبردارد اعوذ بالله فاتحه را سوره دیگه مهم چه گفتیم 4 در یک رکعت دو رکوع دو رکوع در حاشیه گفتست که شیخ الرحمن سعدی گفتست که آن روایت هایی که خلاف اومده که هست اونها میگن صحیح نیست یعنی مثلا دیگر روایت ها اومده که هست یک میگه و صحیح نیست خب این بود نماز کسوف پیامبر صلی الله علیه و وقتی که چهار رکعت خواندن یعنی گفتنیم در رکعت خواندن به همین نوع با گفتن ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله گفتن این آفتاب و ماهتاب گفتن دو نشانه بزرگ از نشانه های الله هست لا ينكسفان لموت احد ولا حياته این ماهتاب و آفتاب گفت نور او از بین برده نمیشود برای مردن کسی یا تولد شدن کسی در جاهلیت اگر افت آفتاب گرفته میشد یا ماهتاب نوری آفتاب یا نوری ماهتاب گرفته میشد میگفتن کسی امروز کدام آدم بزرگ مرده یا کدام آدم بزرگ تولد شده است پیامبر صلی الله علیه و آله گفت این برای مرگ کسی یا برای زنده شد تولد شدن کسی گرفته نمیشود فاذا رايتم ذلك پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی همین کارو دیده فدع الله الله را دعا کنید و کبرو تکبیر گویه و صلو نماز خانه و تصدقو و صدقه کنه حدیث بخاری از حدیث صحیح هست بلا به همین انسان چه استغفار میکنن توبه میکنن و مشغول میشن به دعا کردن دعا میکنن صدقه میکنن و این بود یکم نماز نماز یک از نمازهای نفلی نماز چی صلات الکسوف یا خسوف یعنی نمازی که در وقت نوری آفتاب یا محتاب گرفته گرفته خوانده می شود خب دوم نمازهای نفلی صلاة الوتر دوم намозҳои намозҳои нафлӣ ин намози салот الوتر ҳаст намози витр ки масалан дар мазҳаби ҳанафиё мегӯянд витри воҷиб не дар ҳақиқат воҷиб нест бешак воҷиб нест як дуюм намоз дуюм намозҳои нафлӣ ин витр ҳаст ки мегӯянд витр وتر يعني معناش طاق عكس شفع يعني جفت نماز وتر وتر يعني جفت طاق هست طاق هست طاق يعني یا تا سه تا پنج تا همونه که دو تقسیم صحیح نمیشه خب صلات الویتری یکی از نافل هایی که با مؤکد هست مؤکد ای شک زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم سلام گفتند یا اهل القرآن اوترو ای اهل قرآن گفتن مقصود از اهل قرآن یعنی امت محمد صلی الله علیه وسلم ای اهل قرآن گفتن نماز ویتر خانه گفتن زیرا گفتن فان الله وتر یحب الوتر الله گفتن وتر است و ویتر را دوست داره نماز ویتر در نزد جمهور عالم ها و اکثر عالم ها وهم قريب هم علمها به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نماز ویتر سنت مؤکده هست سنت مؤکده هست و نماز ویتر در نزد ابو حنیفه خودش خود امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمت الله علیه واجب است در متن کتاب هدایه میگوید والوتر واجب عند ابي حنیفه ویتر واجب است در نزد ابو حنیفه و سنت عند ابي یوسف و محمد در نزد شاگرد ابو حنیفه با سنت است و راجح همین است که سنت است چرا سنت ای زیرا پیامبر صلی الله حدیث بخاری است که پیامبر صلی الله علیه و نماز ویتر را در بالای شترشان میخواندند اگر فرض میشد نمیخ در بالا خواندن نماز فرضی در بالای سواره خواندن درست نیست پیامبر صلی الله علیه و حدیث بخاری و مسلم است که پیامبر نماز صلی الله علیه و سلم نماز ویتر را در بالای شتر میخواندند و خواه طرف قبله بود خواه نبود یعنی بالای شتر شدگی ویتر میخواندند شتر اسمی میره طرف راست طرف چپ رو طرف قبله پشت طرف قبله بلا بخاطر این دلیل است که پیامبر این دلیل است که ویتر واجب نیست لیکن نمازهای نفرزیده پیامبر صلی الله علیه و از شتر یا که سوارشان حتما میفرمادن زیرا قیام راست بودن و رو به طرف قبله آوردن در نمازهای فرضی فرضه رکنه خب، و دلیل دیگر این از حدیثی هست که پیامبر پرسید یا رسول الله گفت الله گفت پنج وقت نماز گفت به ما فرض کرده گفت هل آیا گفت غیر این پنج تا دیگه واجب هست الله علیه و سلم گفتن لا گفتن الا ان تطوع مگر اینکه خود نفل بخونی گفتن نفل خونی خب معلومه شده که ویتر واجب نیست تحیه مسجد واجب نیست خب نماز ویتر سنت مؤکده هست چرا مؤکده های زیرا پیامبر صلی الله علیه و بر این دوام خواندن بر دوام خواندن و به این امر کردن حتی در فضیلتش گفتن پیامبر صلی الله علیه و که الله گفتن برای شما نمازی را دادگی هست که اینها گفتن از شترهای سرخ ده بهتره نماز برای الله الله برای شما نماز را کی هست الله برای شما نماز را مشروع کردگی است که از شترهای سرخ که خیلی در نزد عرب قدر و منزلت جایگاه بزرگی داشت پیامبر گفتن از او بهتر صلات الوتری نماز ویتر گفتن نماز ویتر بهتر از شترهای شترهای چی شترهای سرخ که خیلی در نزد عرب قدر و منزلت داشت از او بهتر خب و صلات شیخ میگه و صلات الوتر سنت مؤکده نماز ویتر سنت مؤکده هست و این قول جمهوره باید انسان ترکش نکنه امام احمد ابن حنبل گفتن کسی نماز ویتر گفت ترک میکنه انسان گفتن بدعی گفتن رجل سوء گفتن انسان بدعی گفتن حتی روایت گفتن شهادت قبول نمیشه چرا زیرا گفتن یه رکعت نمیخونه یعنی یه رکعت هم نمیخونی دار ای گفتن تو بوم داده مثلا خب داوم النبی صلی الله علیه و سلم حضرا و سفرا پیامبر سنت مؤکده هست پیامبر صلی علیه و پیامبر صلى الله عليه وسلم مردم را تشویق کردند پیامبر صلى الله عليه وسلم مردم را تشویق کردند ترغیب کردند به چی به نماز ویتر گفتن ان الله ویتر یحب الوتر الله پیام الله سبحانه تعالی ویتر هست تا قص یک تا هست ویتر را دوست می‌داره خب بنابر باید انسان چی نماز ویتر را بخونه و اقله رکعه کمترین نماز ویتر یک رکعته کمترین رکعت است و انسان اگر یک کعد بخونه پیش یکم چی نخواهیم در کعد خونه جایز است و مباح است و مکروه هم نیست به عذر بعضی رو میگه یک کعد خواندن تا قیر کعد مکروه های راجح همین است که مکروه نیست اگر چه عذر هم نداشته باشه مو بیمار هم نباشه مسافر هم نباشه یک کعد خواندی با که نداره پیش در کعد هم نخوانی خب اقله رکعه زیرا حدیث مسلم است پیامبر صلی الله علیه و سلم الوتر رکعه من آخر الليل تویتر یک رکعت از گفتن آسی از آخری شب بله بخاطر همین حضرت معاویه رضی الله عنه یک میخونه حدیث صحیح هست وقتی خبر با عباس رسید عبدالله ابن عباس ده عبدالله ابن عباس ده گفتن ذاك وافق السنه گفتن موافق سنت کار کرد ذاك رجل فقیه گفتن یک ویتر میخونه گفتن اون مرد فقیه هست بیشک شک رکعت ویتر هم جایز است خب کمترین ویتر یک رکعت است و مکروه هم نیست اگر انسان عذر هم نداشته باشه حرکت یعنی خواندن جایز است خب و اکثره اکثر بیشترش چند قدره و اکثره 11 11 رکعت است بیشترش 11 رکعت تا 11 رکعت یعنی دو رکعت دو رکعت در رکعت میخونی 10 تا و یک تا دیگه میخونی چی یک تا دیگه میخونی میشه 11 تا یا اینکه مثلا انسان همش یک یک بار به یک تشهد میخونی جایز است بله 11 تا نیت بگی خدا میگه خدا میگه در آخر یک رکعت سلام میتی در آخر رکعت سلام میتی و همچنین یا بعد دو تشهد یعنی مثلا 10 تا میخونی سلام ندا میخیزی باید دیگه میخونی میشه 11 خب به هر حال جایز است این خب، ویتر میگن گاهی نماز شب هم ویتر میگن گاه گاهی نماز شب چی میگن نماز شب هم ویتر میگوین خب اکثری بیشترین ویتر 11 رکعت است 11 رکعت و وقته اكن وقت ویتر از کی است مؤلف میگه من صلاه العشاء الى طلوع الفجر از اولی وقت نماز خفتن از وقت نماز خفتن تا صبح دمیدن تا هم وقتا نماز ویتر خوانده میشه اگر چی نماز خفتن با شام جمع کنیم در وقت شام هم بخونی بعد خفتن خواندی در حالت ویتر خواندن جایز است یعنی بعد خفتن خب خفتن بعد بعد وقت رمضان بخونی یا اینکه خفتن در قط شام در اول وقت شام هم خواندی بعد او ویتر خواندن صحیح و جایز است خب و وقته یعنی وقت نماز ویتر از کی سر میشوه وقتش از اولی از بعد نماز خفتن تا نماز بانداده به اجماع علم ها هست و همچنین خیلی پیامبر صلی الله علیه و گفتن و صلات الویتر گفتن ما بین صلات العشاء الى طلوع الفجری. از بین نماز خفتن یعنی بعد نماز خفتن تا نماز چی تا صبح دمیدنه تا صبح دمیدنه خب اكو مسئله آیا نماز خفتن ویتر قضا داشته میشه بله انسانی که مثلا ویتر میخوان همه وقت میخوان یکی خوابش برد یا فراموش کرد در روز میخونه لیکن بعد هفته بر برآمدن به قدریه نیزه ویتر هم قضا میخونی فقط این که انسان اگر هفته پنج رکعت عادت داشت ویتر میخوام شش تا میخونی ویتر در شب ویتر است روز که آوردیش قضایی از بخاری است پیغمبر حضرت عایشه میگن پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشغول میشد این وای ویتر شونه میخونه فقط چی میخونی تاق دیگه نمیخونی جفت میخونی آدمی عادت داره سر کال ویتر بخونه مثلا بعد در روز 4 رکعت میخونی آدمی که عادت داره 5 تا بخونه در روز 6 تا میخونه آدمی که عادت داشت اون وقت قیام لیلش قبله ام قضا میداری در قطعیت هرچه در روز 11 تا میخوان ده در روز 12 تا میخوانند تا میخوان 12 تا به همین خلاص خلاصه کلام حکم قضای ویتر چیست تراجع همینه جایزه از پیغمبر صلی الله علیه وسلم همچی ثابت از حدیث صحیح از درباره قضا داشتن نماز ویتر خب مؤلف میگه والافضل ان يكون اخر صلاته بهتر همین است که نماز ویتر آخران نماز باشه زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که قال نبی صلی الله علیه و سلم اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا آخران نمازتان ابا شب قرار بتین بیا سنت مگر انسانی که خاص در اول بخونه یا اینکه ترسید که شب نمیخیزه پس جایز است چون یک پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن و من خاف الا یقوم من آخر اللیل هر کی ترسید که در اخر شب نمیخیزم هر هیچ باور نداره که بخیزه مثلا پیش به اون فلیوتر اوله پس ویتر را در اول شب بخونه بعد خفتن یو پیش از خواب و من طامع ایقوم یقوم اخره و هر کی مثلا یقین کرد که میخیزه آخر شب به فلیوتر آخر اللیلی. پس ویتر را چی در آخر شب فا فان صلاه آخر اللیلی مشهوده زیرا نماز آخر شب یعنی نماز قیام لیل نماز آخر شب تهجد در آخری شب خواندن مشهودتون ملائکه ها حضور میکنن ملائکه ها مشهوده یعنی شهود و حضور ملائکه ها هست و ذلك افضل و این بهتر است پیامبر صلی الله علیه و سلم بهتر همین است که انسان چه در آخر شب بخواند خب در مسئله ای که کی خوانده می شود از حدیث صحیح هست حتی بخاری مسلم روایت میکنه که عایشه رضی الله عنها میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم در اول شب هم ویتر خواندن در بین شب هم خواندن در آخر شب هم خواندن فقط همین که انسان بهتر کدام است مستحبه که انسان در کجا بخونه مستحب برای هر آدم فرق داره آدمی که در آخر شب بخوانده باشه مستحب همین است که خفتن بخونه و سنت خفتن بخونه و ویتر نخونه اما فقط تشهود تهجد وقتی نماز تهجد میخزد پیش از بوندو یا ساعت پیش یا نیم ساعت پیش یا دو ساعت پیش همون وقت بچه نماز تهجد شب بخونه تهجد شب شب بعد از آن چی بعد از آن نماز ویتر خونه اما انسانی که نمیتونه خسته شب به این وای یا باور نداره که نیم شب میخزه پیش بامداد در این حالت در اول شب بخوانم جایز است زیرا حضرت ابو هریره رضی حدیث بخاری است ابو هریره رضی الله عنه گفتن اوصان خلیل بثلاث و کرد من را دوستم محمد صلی الله علیه وسلم به سه چیز یکیش ان اوترا قبل ان انام نماز ویترا را پیش از چی پیش از خوابیدن بخوانم نماز ویترا را پیش از اینکه خواب بکنم بخوانم جایز است دوباره مسئله جایز بودن جایزه فقط اولا و افضل همین است که انسان نماز در آخر را آخری شب خواند خب یک انسان اگر رفت ویتر در اول شب خوند و با خواب کرد خواست که تهجد بخونه جایز است بله بله جایز است که فقط در دیگه یا دیگه ویتر نمیخوانه زیرا حدیث ای از پیغمبر گفت لا ویترانا فی لیلتین در یک شب دو ویتر نیست فقط اگر رفت یکی پیش از خفتن بعد خفتن ویتر تخواندی و یا پیش از خواب خواندی و با خواب کردی یک ساعت پیش از بامداد خستی چی میخوانی در حالت تهجد یا قیام لیل نماز شب میخوانی یا دیگه ویتر میخوانی نه چرا دادر که در شب دو ویتر نیست به همین صحیح هست ولی جایز است بوکه نداره جایز است خوب این بود درباره احکام ویتر خوب ویتر و در در ویتر گاه قنوت کردن دعای قنوت هم خواندن مستحب است اختلاف از بعضی علما میگن واجب است این قول امام حنیفه مذهب امام حنیفه رحمت الله علیه است و قول دیگه میگن سنت است همه وقت بعضی میگن تو در رمضان دهه اخیر در نصف آخر رمضان صحابه سر میکردن یا یعنی 15 روز تمام راجح همین است که گاه گاه سنت است نماز قنوت دعای قنوت دعای قنوت یعنی دعاهایی که حضرت حسن حدیث بخاری است که حسن رضی الله عنه گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم به من دعای را یاد دادن من او را در ویترم میگویم اللهم اهدنی فی من هدیت و عافینی فی من عافیت الی اخره تا آخر خب خلاصه کلام دعای قنوت راجع همین است که دعای قنوت گاه گاه خواندن سنت مستحب است که انسان گاه گاه در نماز ویترش در آخران رکعت بعد رکوع پیش از رکوع فر نداره دعای قنوت کنه و دست داره دعا کنه و هر دعایی کنه با داره خاصة اللهم اهدني في من هديت وان بهتر است زیرا از حضرت حسن رضی الله عنه ثابت است خب این وقتی که ویتر خان در آخران ویتر در طرف که سلام داد سنت است حدیث نسائی هست صحیح است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنین میکردن که سه بار بگوی سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس میگویی فقط سه این بار یا که سه تا هر شب بلند میگویی یا سه این شب بلند میگویی سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس گفته سه بار گفتن همین سنت است خب درباره ویتر یا مسئله دیگرش هم همین است که ویتر یک رکعت خی ثابت است گفتیم سنت هم از خود پیامبر گفتن ویتر گفتن یک رکعت در آخر شب است و همچنین از صحابه حضرت معاویه رضی الله عنه ثابت است خب همچنین ویتر خواندن با سه رکعت هم صحیح است جایز سه رکعت ویتر هم انسان بخونه فقط سه رکعت از پیامبر صلی الله علیه و دو نوعش ثابته حدیث بخاری و مسلم روایت میکنه حدیث بخاری هست که حضرت عایشه میگن پیامبر صلی الله علیه و سلام بودن سه رکعت ده در دو رکعت سلام میدادن و یک رکعت دیگه میخواندن یعنی دو تا یعنی بدبر سه رکعت دو خیر خواندن جایز است میتونی دو رکعت بخونی سلام بتی با رکعت دیگه بخونی میشه سه رکعت ویتر فقط سه رکعت که خوندی سنت همین است که در یکمگی یکم رکعت ده سبح اسم ربک الاعلى را بخونی دو رکعت ده قل یا ایها الكافرون سوره اخلاص اوله بعد از اون ده سه رکعت قل یا قل هو الله احد سوره اخلاصی دویمه خواندن چه سنته خب نمازی که ویتری که سه رکعت هست یکم قسمش همینه که یکم خیلی کیفیت است چگونه بودنش یا میتونی دو تا بخونی سلام بتی ثانی خسته یا دیگه بخونی میشه ویتر خوب دویم میتونی که سه تر یک یک باره خونی این حدیث عایشه همین است که گفتن کان نبی صلی الله علیه و وسلم یوتر بثلاث لا یقعد الا فی اخرهن حدیث حدیث نسائی هست و حاکم بیهقی روایت میکنه حدیث صحیح که حضرت عایشه میگد بود پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز ویتر را میخواندن سر رکعت نمیشیشتن مگر در آخرین رکعت در آخرین رکعت نمیشیشتن علاوه ویتر سر کرد دو خل خواندن ثابته یکی دو تا میخونی سلام یک دیگه میخونی میشه سه تا دو تا نفل نیت میخونی یک دیگه نیت تامین یکی سه شود اوکی ندارم یا اینکه سه تا یک یک بار میخونی به یک تشهد در آخر میشینی و تحیات قد صلوات میخونی سلام میتی در بین ولیکن از پیامبر صل... لیکن انسان تشهودی مانند نماز شام خوانده مکروه است پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردن حدیث بیهقی روایت میکنه حدیث صحیح است حاکم و بیهقی و دارقطنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن لا توتیرو بثلاث تشبه بال... ولا تشبه بالمغربی گفتن سر کعد ویتری که مانند شام هست نخونه نماز مثل شام خواندن مثل همونه که مذهب امام حنیفه میخوانن همونا هست که دور کعد سر میخونی یعنی دور کعد میخونی سر کاتا دو تا میخونی میشینی اتحیات میخونی سلام نده میخیزی هر کاتگ میخونی رنگی نماز شام پیامبر صلی الله علیه و سلام بیرون نه این نوع خواندن مکروه است مکروه حدیث صحیح است حدیث حاکم و بیهقی و ذهبی و و دیگرها صحیح گفتن رجالش رجال ثقه هست که گفتن نمازش ویتر نماز ویتر شب. مثل نماز شام نخونه لا تشبهه بالمغرب ولا تشبه صلاه بالمغرب حدیث هست حدیث صحیح است. روایت حاکم و دار قطنی و بیحقی و غیرش خوب و همچنین ویتر پنج رکعته هم جایز است پنج رکعته یک یک بار میخونی نمیشینی مگر در آخرین و هفت رکعته هم ویتر یعنی توق البته جوف نیست سر یا رکعت است یا سه رکعت یا پنج رکعت یا هفت رکعت یا نه رکعت یا یازده رکعت خب این بود درباره احکام ویتر ویتر همین است ویتر همین خوانده بسیار هم نمازی بزرگ هست نماز ویتر و ثواب داره و نماز ویتر یکی از نمازهای شب حساب است قیام لیل حساب است از نمازهای شب برای بله شخص مسلمان خیلی خوب است که کوشش کنه نماز ویتر شب بخونه خود اول شب بخونه خود در آخر شب مهم بهترش البته بهتر و بهتر در آخر هست برای کسی که باوری داره و رغبت و شوق داره که در آخر شب از جایشی بیدار میشه از جایش میخیزه یعنی و اخیسته که در این حالت در آخری در آخری شب میخوانه ای بود در باب ویتر و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین